29-й день. Українська духовна революція 3. 99-те. Учимося говорити переконливо, вмотивовано, зрозуміло, точно, головне, недвозначно. І по-діловому. Уникайте пустоцвітної балаканини. Зайвої, словесної пишнотності, дешевої кучерявості ведучи розмову про справи ділові. Не, відходьмо в бік в дрібничкових і малозначних справах. Не засмічуємо без потреб нашу мову чужими словами, які мають двозначність, і сварять навіть мудрих людей, викликають між ними взаємне довір'я. Мова наша багата чарівна і повністю вистачає для висловлювання шляхетних почувань і помислів, коли не вистачає відповідного слова, його треба створити, дбаючи про його красу, чуттєвість, гармонійність. Соте, дехто думає, що коли він, покинув чужовір'я, то вже автоматично став рунвістом. Ні, щоб належати до сідоронвіри, треба не тільки покинути чужовір'я, а й ті разки звички, які були прищеплені в чужовір'ї. Треба щодня поновити науку ронвіри і вміти її втілювати в щоденне життя. Треба навчитися відрізняти злі навики від добрих. Треба знати минуле і сучасне життя свого народу і жили так, щоб принести свій хоч скромний дар для його майбутнього. Посестра Божедара мені написала учителю Селенко, мій син, що неділі в церкві підтримував кадила, прочитавши мою віру, сказав. Не хочу бути чужовіром. досі дурон віри належати не хочу. Піду сам у життя, вільну людину і пішов. Хоч Божидара не журися, хоч це далеко не піде. Він зумів свою душу звільнити з духовного юрма. Але йому ніхто не сказав, що волю має тільки той, хто вміє боронити. У сучасні часи людина без людей не може жити. Без рунвіри, тобто без свого духовного я. Знак порожній. Він в дорозі. Блоке не матиме сили на самоті бути собою. Йому його обов'язково поневолять чужі організовані люди. Він в чужому мірі втопиться, або це залежить від особистості його характеру, повернеться до українського організаційного життя. 102. коли я в душі виношував основу рунвіри, Білолів про створення осіди я був самотній, самітний, як боліна в полі, і моя душа була розбурхана, як море в бурю. І архажерець чужовір'я, будучи спостережливою людиною після розмов зі мною рік. Та таїш на душе дивний неспокій, ти прийди до мене, я тебе заспокою. І я йому відповів: Ні, я прийти не можу до тебе. Твій спокій мене мучитиме, мучитиме. Я хочу сам себе своїм спокою заспокоїти. Він пронизливо глянув мені в очі і сказав: Вір мені, і отримаєш царство небесне. Я йому відповів: Ні, я хочу вірою в себе прийти до царства небесного. Він, квапливо перелистуючи Біблію, сказав: Маєш розум збунтований. Віддай мені свій розум, і я його заспокою. Я відповів, коли я тобі віддам свій розум. То що ж мене лишиться? Він відповів тобі лишиться спокій. Я сказав спокій без розуму смерть. А я жива людина! Іди геть! Від мене! біблійний душолове! 103. Миронвісти, ведемо священний бій за втілення в, по... в щоденне життя української людини, світогляду рідної української національної віри. Кликати українців до ронвіри, значить, терпеливо переконувати їх, щоб вони були самі повернулися самі до себе. Це значить їм повернути їхнє я, рідне і величне, вільне і горде. І за все це від їх чути погрози, обмовлення, нарікання. Ми ронвістих кажемо. Встаньте, не стійте на колінах перед жидівськими кивотами, які благоденствують як святі святих у ваших, але не своїх греко-католицьких, греко-православних церквах. Ми віримо, що від нас залежить покращення українського світу, утвердження між українцями самобутної української духовності. Наш бій своєрідний. Не чувані досі в історії України. У священному борні не звертаємо уваги на те, хто і що говорить про нас. Вороги наші тому і є ворогами, щоб нас показувати у потворному вигляді. І ширити між людьми ненависть до нас, обмовляючи нас, очорнюючи нас. 104. Чому вони вживають обмову як зброю? тому що вони вірять, що обмови діють на малі душі, роблять їх сліпими бунтівниками і друге, тому що в них, крім обмов, немає жодних поважних аргументів, якими би вони могли спростувати науку Рунвіри, не прислуховуємо, не прислухаймося до ворогів мудрих і хитрих, багатих і жорстоких коли ми будемо до їх прислухатися, прислухатися, ми не чутимо, ми не чутимемо самі себе і втратимо ритміку в нашому революційному поході. Найкращий слух має той, хто чує голос своєї душі. Слухаємо самі себе, міцніємо силою своєю, вірмо в себе, вірою своєю. Ми здійснюємо віковічну мрію кращих синів і дочок України. 105 народи і в разі переконані, що українці 50-мільйонна нація не мають державу не тому, що їхня земля багата, і не тому, що вони не мають природних кордонів, і не тому, що Москви не спритні володарі, а тому, що вони українці живучи в духовному рабстві, занедбали свої творчі організаційні здібності. Українці занедбали силу вольовості, вольовість як частина мозкової діяльності. Заколдована в Москові, її можна розвивати і занедбувати. Стараємося, щоб осідерон віру, як рук, що започаткував початковий хід української духовної революції. Переконав народи Євразії, що твориться шляхом виховання новий тип української людини, людини, яка здібна володіти сама собою, і не потрібні чужі духовні чи організаційні авторитети. Хід нової української людини хай буде могутній, комплексів активних дій. 106. Бідна нація не та, що має бідну землю, на якій історія почалася, а та, що має бідну національну свідомість. Нація без національної свідомості не вважається нацією. Вона не розпоряджається ні своїми мислями, ні своїми почуваннями ні своїм тілом, ні скарбами своєї землі, і сини і дочки не мають почуття національного сорому. Вони не соромляться на рідній землі, розмовляти чужою мовою, мовою зайді вторжників. Вони не соромляться вислужуватися перед зайдими вторжниками і вмирати на фронтах за їхні інтереси спритно приховані під кличами соціальної справедливості, братерства народів. У них відсутня національна єдність. 107. Той, хто перший у церкві чужевіря проспівав, Боже, нам єдність подай гріхи, мислення українське на дорогу бездіяльності і бузовірства. Єдності ніхто нікому не дає, вона не падає з неба. Її не можна ні купити, ні вижебрати, ні вимолити. Я кажу вам, мої побратими і посестри, що єдність це мораль народу, мораль народу, який віками розвиває свою самобутню духовність твориться сама по собі єдність народу, твориться як завершення народної моралі сама по собі. Воно твориться так, як твориться родина. Вона живе в неписаних законах, в основі здорового характеру сина і дочки народу. І, тобто єдність народу, можна від народу відібрати тільки шлях, шляхом деморалізації народу. Народ без єдності, значить народ без національної моралі. 108, що стоїть в основі національної деморалізації, зрада народу освячена церквою чужовір'я і поставлена як нова ікона поруч Христа і названа Йосафат. Кунцевич, Феофан Прокопович, інтелігенти, виховані в школах чужовірної церкви, бездумно служать вівтарям Риму, Греції, московиті. Одні своє служіння оправдують тим, що хочуть бути, такими, якими були їхні батьки, і не кращими другий тому, щоб мати встатковане, безтурботне життя, третій тому, що їх з дитячих літ вимуштрували со страхом і трепетом сліпо і покірно служити. Всі вони служать трохи вірячі і трохи не вірячі, що творять Боже діло. Їм приємно дивитися, що ходить їхні архіреї, пишні, як пани, як пави. Поблискують у лакейських лівреях, мовляв, утихомирюються від самого батька Папа Римського отримав герлигу, що пасти вас, рутинів стаду робів. Господа Саваота, Бога Ізраїлю. Лапка Єремія, глава 16, вірш 9. 109. Вони не знають, що архіри чужовіря зраду проголосили церковною святістю, щоб деморалізувати народ, паралізувати його духовні сили, звеличити в народі культ канонізованих зрадників, обласкати їх почестями, обдарити титулами, науковими дипломами, зрадники народу обов'язково повинні сваритися між собою. Чия віра краще, вони покликані розпинати, роз'єднувати народ, четвертувати його добру душу і тіло. Вони, стоячи на чотирьох ворожих фронтах, пристрасно речуть. Нам треба триматися греко-православної віри. Вона єдина правильна. Боже нам єдність подай і вмертви от тих проклятих юніатів. Чи нам треба триматися Ленінської комуністичної партії? Вона єдина правдива партія, смерть українським буржуазним націоналістам. Чи нам треба триматися греко-католицької віри? Вона єдина правильна. Боже! Нам єдність подай і вмертви отих проклятих схізматів. Нам треба триматися святої Євангелії. Вона єдина правильна. Кадило! крапела знарядя ідолопоклонного греко-римського поганства, хрест римська шибаниця, Боже нам єдність подай і спасі грішників. Один народ на чотирьох хрестах розіп'ята його добра душа. Його, блудні, сини речуть, їхні віри не їхня, вони для душі своєї. Віру взяли з Риму, з Греції, з Москови, з Юдеї. Вони не здібні самі творити свою віру, шукаючи її у надрах душі. Народної вони віру взяли, віру святу, я візьму віліча, Пише поет Платон Воронько. В лапках вітчизна, журнал. Вересень 64 року. 110 вони, щоб бути канонічними. Потопчуть автокефалію, жалюгідний прояв адміністративної незалежності. Вони впадуть на коліна перед Константинопольським патріархом, який живе <laughs> в Істамбулі, в ісламському місті на турецькому смітнику. Вони впадуть на коліна перед чужим авторитетом, бо блажені в Богі Духам. Вони внаслідують Царство Небесне, бо їм страшно жити самосвятами. На щастя, не знають, що великі люди, творці релігії Зорастер, Будда, Конфуцій, Мохаммад були самосвятами, і Лютер, і Вікліф, і Гус, і королі Англії. Духовні провідники англійського народу, самосвяти, їхній розум, їхнє натхнення, їхня душа великі самі по собі поколить корону на голову осла і святить його день і ніч, і осел від цього ні помудріше, ні посвятіше. Вітер грався ковилами, стрінувся йому старий покинутий вітряк, і гукнув до нього вітер, вже либо не півстоліття, ти стоїш самотня тут, немов навік закляк і гукнув до нього вітер, вже либонь не півстоліття, ти стоїш самотньо тут, немов навік закляк. Пам'ятаєш твої крила, стільки хліба молотили, і були з тобою ми, як рідні її брати. Тож тепер летімо, брате, годі тліючи стояти, коли маєш крила, то літати мусиш ти. Тож тепер летімо, брате, годі тліючи стояти, коли маєш крила, то літати мусиш ти а на млині ворон чорний, гархнув вітру на все горло, за що ти глузуєш з нього, чим його вина. Не тривож дарма старого, і лети собі з Богом, чашу він свого гіркого вже допив до дна не чіпай старого, і лети собі з Богом, чашу він свого гіркого вже допив до дна, лиш вітряк стояв отерпло, тільки стало в чорнах терпко, а скажений вітер від свого не відступав так злетіти захотілось, аж у грудях заскрипіло, і змахнувши крилами, на трави він упав. Так злетіти захотілось, аж у грудях заскрипіло, і змахнувши крилами. На трави він упав. Поета не треба проголошувати поетам. Великих людей не треба висвячувати. На великих вони проголосили самі себе учителями своєю наукою, своєю вірою, своєю духовною величчю. 111-й, йдучи в народ з наукою ронвіри, ви, мої улюблені побратими і посестри, будете наражені на питання. Коли справа Рунвіра така рідна і корисна для України, то чому її не підтримує вся українська інтелігенція? Значить, з Рунвірою не все в порядку. Українська інтелігенція буде тоді, коли її виховає Рунвіра. Сьогодні, в епоху тьми чужовір'я, української інтелігенції в повному розумінні цього слова немає. А коли є, то їх дуже мало, а вчора її було ще менше. 112 хіба можна звати українським інтелігентом того українця-інженера, артиста, маляра, професора, який родився і живе в Києві, і родичі в нього українці. І він вдома і на вулиці в Києві розмовляє тільки москвинською мовою. Хіба можна звати українськими інтелігентами, українця поета? Гацуленка, автора збірки Музи дождей, українця письменника Кривенка, автора збірки Там, де була тишина, які живуть в Україні, їдять український хліб і віршо мажуть по москвинському, ознаменовуючи справедливу ленінську національну політику. Лапка. Літературна Україна за 15 серпня 1972 року Київ. 113 ви будете наражені на питання. Ми українці ось вже 10 століть пороши прожили без рунвіри і далі жити можемо. Що жити то ми можемо? Ми сотні літ прожили без держави. І далі жити можемо. Але що варте життя народу, коли він не має держави, немає національної моралі, немає рідної духовості. Жити, щоб тільки жити, і бидло вміє. А ми ж люди, чуєте, ми люди. Нам потрібна національна гідність. Нам потрібна окремішна духовність жити більше, як дітищоліть, не мало держави. І далі могли б мам, жити без неї. Ні, вони усвідомили, що тільки власна держава їх поставить в ряди достойних людей. 114 ви будете наражені на питання, чому християнізм греко-римської інтерпретації корисний для москвинів німців, французів, греків, англійців, італійців, а для українців шкідливий. Коли їм християнізм не шкодить, то він повинен бути добрий для нас. На правильно поставили питання, ніколи інколи ронвісти не спромозі дати правильної відповіді. І тому під час проповідування терапевт пора я і поділю на два на розділи. Перше. Християнізм жидам найкорисніший тому, що він їхню національну релігію, юдаїзм звеличив, спопуляризував між народами білої раси і поставив жидів у становище Богом вибраного народу і всіх християн підпорядкував духові жидівської, жидівської ментальності. Християнізм витворів у жидів почуття вищості. 115. Жиди знають, що християнин. Християни з секти юдаїзму. Християни переважно мають жидівські імена Михайло, Іван, Марія, Малахі, Матвій, Лука, Магдаліна, Ярема, Яків і ряд інших жидівських імен. Очевидно, можна пробувати доводити, що ці імена скомпоновані зі ісімістсько сумірянських орянських мовних перв. Християни живуть заповідями жидівського національного пророка і архистратіга, старшого начальника Мойсея. Християни мають жидівське поняття історії людства, створення світу. Ісус, правдивий християнський Бог, жит, вірний Він, син жидівського народу, Він поставив жидів у привілейоване становище, сказавши, що прийшов перш за все спасти стаду синів Ізраїлевих. 116 жидівські націоналісти, члени святого ордену перворабина Садока. Тобто і фарисеї не погоджувалися з інтернаціональними теософськими поняттям Ісуса, особливо з його осудженням приватної власності. Вони проголосили його бунтівником, неморальною людиною. Син Англії Олівер Кромвель зняв голову з плече короля Чарльза І в 1649 році. Англійці вважають, що це сута англійська внутрішня справа, і до неї не повинні мішатися іспанці, французи, німці. Жиди вважають, що справа їхнього сина Яхвешує, їхня внутрішня справа. 117 латини створили римську католицьку католіку, значить, світову церкву. В них створилося правильне в інтересах Римської імперії розуміння християнізму, римська релігія, римська держава. Державна політика має одну мету покоряти народи і навертати їх на римську релігію. Почування мислі покорних народів підпорядковувати догмам римського папи, головного жерця віри Христової. Віра Христова римлянами по римському інтерпретована, втратила своє первісне значення. Римляни не тільки її осмислі по римському, а далі і обряди римського національного бога Юпітера. Стає ясно, чому християнізм для римлян став корисною державною силою. Він учив римських рабів безвідмовно коритися римлянам, жорстоким панам християнам. 118 греки знають, що Євангелію написав, написали гречні жиди, які перебували під впливом грецької мови, культури, філософії. Греки знають, що вони зруйнували недоруйновані стіни святині жидівського Савоота. Яви греки силою вогню і меча в епоху Олександра Македонського агречували жидів на жидівській землі. Греки-мандрівники голоди гнав до Італії, на береги Малої Азії Чорного моря. Мандрівники, спритні люди, вони ухитрилися собі підпорядкувати чужу велику культуру палазів, критян, мікенів, їтітів. Греки створили грецьке поняття християнізму, дали йому театральні обряди своїх богів, Зевса, Діонісія, Полона, Атени. Греки створили грецьку ортодоксію. Вони, взоруючись на римлян, почали її всюди експортувати, доводити. Що вони греки правильніше трактують науку Христову як римляни. 119. Грецьке поняття християнізму корисне для греків. Християнізм повністю підпорядкований грецьким національним інтересам. Ні, рімлянин, ні жит не мають права грекам казати, як вони мають розуміти і втілювати в життя євангельські істини. Сьогоднішня Атіна, столиця Греції, гордиться невірою Христовою, не церквами, причисти Діви Марії грецькою дохристиянською релігією. І в цьому легко переконується кожен чужинець, який відвідує Атени. В Атенах будівля Академії наук сьогодні звеличена статуєю богині Атени і Бога Аполлона. Сьогодні на грецьких грошах, драхмах, велично славиться образ Бога Греці Зевса, Бог Зевс обдарований рисами типового грека. Кораблі грецькі плавають по, по Середземному морю, маючи назви Аполлон, Діонісій, Атена. Театри в Греції прикрашені образами з грецької до християнської релігії. Грекині сьогодні, особливо грекині, які належать до грецької еліти, носять на ши, на золотих ланцюжках мініатюрні святині богів Зевса, Аполлона, Діонисія. Грецька інтелігенція тримає в хатах статуйки богів Зевса, Аполлона, Діонісія і особливо славна богиня Атени, опікунки Атенян. І я, все це бачачи, був до болю. Серце зворушене, кривда заподіяна моєму народові тисячі років тому так тривожила мою душу, що я стояв у отенах на площі Омонії і плакав. 120 ні греки, ні глупі. Вони на радість Господу Христу не прив'язували своїх рідних богів до кінських хвостів і не бічували їх, і не плювали на їх, і не розбивали їм голови під стінами Акрополіс, і не топили їх у хвилях Коринського моря. Греки в 988 році в Києві, підхмаливши атенським віном свого зятя Володимира, палили святині Дажбожі, палили письмена, внуків Дажбожих. Греків себе берегли, а в Україні Руси без жалю нищили рідну віру Русичів, тому що вона стояла в основі духовної і державної сили і волі народу українського. Вони не на її місці, на попелищах святинь Дажбожих запопадливо і хитро втверджували благочестиву грецьку ортодоксію, що при її допомозі. Перетворити Україну на покірну Русь, духовну колонію підступної Візантії. 121. Після жидів римлян і греків, англійці виявилися найздібнішими інтерпретаторами християнізму. Сини Англії поставили питання просто: чому римлянин в Англії має розпоряджатися вірою Христовою? Віра це правда, правда одна, але кожен народ має право і розуміти по-своєму, тому що кожен народ володіє своїм і тільки йому властивими притаманностями. Правда, що є лід, правда, що є спека. Говорити аборигенові Австралії про лід, справа марна, говорити ескімоси про фінікові пальми, справа марна. Але їм можна говорити про сонце. Сонце одне, та воно по-різному себе проявляє на різних частинах планети земної, тому існує в ескімосі, ескімоське поняття сонця. А в австралійців австралійське. Одна правда має багато розумінь. 122 Джан Викліф 1320 1324 роки почав між англійцями ширити думку, що папа Римський має великий вплив на політичне національне життя Англії. Папа Римський римлянин. Його римські впливи на англійців шкодять англійцям. Джан Вик, Вік, Викліф почав проповідати між англійцями англійське розуміння християнізму, зазначаючи, що християнізм має бути корисним для англійської держави. Папський місцер в Англії засудив Джона Викліфа. Він дав йому право померти у своєму ліжку, тобто відібрати у себе життя. Великий Джан Викліф помер смерті мучника. Він пробудив передові уми англійського народу. Англійці навіки запам'ятали слова Викліфового попередника. Святий престол стає здобиччю брехні і злочинів. Пролати жадно збирають багатство, не турбуються про їм душі, Видвігають своїх племінників, напопів і других любимчиків, а тих, що вивчають філозофію, богослов'я. Навіть де тільки зійдуть з попи, в Парижі чи в Оксфорді, Оскандалюють весь світський люд своїми побоїщами, шумними безпорядками і іншими пороками. Роджер Бекон 1220-1292 роки. 123 сини Англії своєчасно зазначили, що ні Ваваримський, ні патріарх Візантійський не можуть бути духовними провідниками англійського народу. Сини Англії проголосили, що їхній кінг. Слово кінг означає родоначальник. Є вільним від жодних чужих сил незалежним духовним провідником англійського народу. Він Кінг був передовими синами Англії, справді проголошений патріархом релігійних справ. Щоб ця справа була ясніше, зазначую, що грецьке слово патріарх і англійське кінг означає начальник роду. Сини Англії, проголосивши свого короля Кінга незалежним духовним володарем, самі цим себе звільнили від духовної римо-католицької деспотії. Я був у Англії, маю всі дані твердити, що християнізм грає дуже малу роль у формуванні величної свідомості мудрого і красивого англійського народу. 124. Мислі Джана Викліфа як твердь історія Рима католицької церкви проникли в Чехію. В Чехії Іван Гус 1373-1315 роки майже ровесник Джана Викліфа став в обороні чеського народу. Він, як мудра і пристрасна людина, бачив, що агресивне імперське Римо... Католицизм став став чехів становище смиренної скотини. Він казав, нас чехів німці переслідують, забирають у державі всі становища, а ми мовчимо. За Божими природніми і людськими законами чехи у своїй державі повинні мати перше місце в урядах, як французи у Франції, німці у Німеччини. З чехами поводяться гірше, як з собаками або вужами але ми дозволяємо німцям гнобити себе і забирати від нас усі наші уряди. 125-й Ван Гу зазначив, що для чехів чеська мова дорожча, як латинська. Чех повинен мати право на чеській мові молитися. Папа Римський, який був перш за все всюди і завжди оборонцем латинського народу, його мову проголосив Івана Гуса єретиком. І коли Рим сказав, то все скінчено. Рома лакута кауза фініта. Папа Римський прив'язав виснаженого тартуром Чеха Івана Гуса до стовпа в містечку Констанця обіклав змучене тілом хмизом і спалив. І наказав єретичні книги Івана Гуса вкинути в вогонь. Папа Римський вважав, що віра Христова не матиме для його народу жодної вартості, коли при допомозі не може вона бути домінувати над душами покорних народів. Він безпощадний з тими, які прагнуть свій народ звільнити з духовного. Римського рабства і мати своє собі корисне інтерпретування християнізму. Іван Гус згорів, але його правильні мислі були садом розквитли в душі його доброго волелюбного народу. Народ пробудився. 126 німець Мартін Лютер. 1483-1546 роки, очевидно, перебуваючи під впливом тверджень Віклі Фейгуса, проголосив, що кожен має право трактувати Біблію по-своєму він осудив духовний деспотизм Рима, католицизму, започаткував німецьке розуміння християнізму. Він виразно сказав німцям, що папа римський не має права диктувати німцям, як вони повинні розуміти Христа. Сини німецького народу відчули, може, не так розумом, як інстинктом національного самозбереження, що вони тільки тоді будуть народом з почуттям національної гідності, коли християнізм повністю підпорядкують державним справам німецького народу. Мартін Лютер вирятував німців з римокатолицької духовної кріпачини, і німці швидко оздоровили свою душу. 127 у Франції король Люїс 14 в 1682 році на Великому соборі три-чотири епіскопи, які його як полкового короля Франції повністю підтримали, одобрив усім французам відомий закон. Ані святий Петро, ані його наслідники, тобто папи римські. Не мають жодної влади над королем Франції. Держава є зовсім незалежна від церкви, частіше кажучи, від інтриг Ватикану. Великий собор. 34 єпіскопів, французів проголосив короля Франції Люїса 14-го найвищим авторитетом Франції. І таким способом християнізм разом з Ісусом підпорядкувався національним інтересам французького народу. І таке розуміння. Як зазначують історики, спонтанно перетворила Францію у могутню державу. Люїс XIV, щоб оборонити французьких письменників, мислителів народу від рогаток католицької цензури, взяв їх під свою оборону. І тому в його епоху розквітла література Франції, якою тепер пишаються французи. 128 Москвини, взоруючись на англійців, німців, французів, римлян. 722 році створили святіший православний синод, на чолі якого став Петро І. У 1722 році святійший православний синод видав наказ, що попи пропагатори імперської політики Петра І зобов'язані доносити поліції важливі тайни, отримані від православних християн під час святої сповіді Москвину віру Христове беззастережно підпорядкували інтересам творення могутньої Москвинської імперії. Бог на небі, а цар на землі. Хто проти царя, той проти Бога. 129. Українці, народ винятково добродушний, народ гостинний, розпіваний, гарний і легковірний. І не тому він має такі властивості характеру, що він зліплений з тієї глини, з якої ліпляться ангели, а тому, що він почав свою історію на щедротній і багатій частини земної планети. Щороку велика мати, всеплодюча земля, дає йому вдосталь меду, молока, м'яса, хліба, олії, овочів. І краса то, яка навколо божественна, і небо розпіване. І жити у такому раю подвійно хочеться. Світ, храм Божий. І кожного чужоземця хочеться зустріти як брата. І не мати ні лукавства, ні жорстокости. І гостити його хочеться не тому, що так годиться, що так треба, а тому, що так хоче широка і привольна душа світлооких внуків Дажбожих. І свята віра каже все, що живе, жити хоче, птахи, звірі, дерева. Душу мають, і всі вони ведуть свою розмову з Дажбогом творять радість, живу красу живого Божого храму. І ось цей народ, шамани Візантії, охрестили, спотворили його світлу душу і стоптали її в багні візантійських канонів. І тоді всі землі Руської держави були однією мітрополією Руською під рукою Константинопольського патріарха, що, звичайно, не питаючись ані князів, ані єпіскопів руських, присилав на Русь своїх кандидатів на митрополитів греків. В лапках М.Аркас. 130 і не питаючись ані князів, ані єпіскопів руських. Константинопольський патріарх мітрополію Руську продав за законами греческого благочестя государству московському. Під покров причистив Богородицю Богородиці Марії продав в 1686 році за три сорока Соболей і 200 червних лапка Українська церква між Сходом і Заходом. Григорій Лужницький 1954 рік. 131. Ідучи в народ з наукою рунвіри. Ви, мої улюблені побратими. І посестри будуть наражені на питання, а лавра Київська, а монахи наші, благі посники, печерники, христолюбці, вони ж за спасіння душ наших моляться, а їх ронвіри не звеличує. Золота київська лавра, скільки духовної гнилі освячено під її церковним золотом. Воно блищить, скроплено сльозами душі народної. Огірчений піп, Агапі, Гончаренка, Біла Ворона в православі. У своїх спогадах пише, що благі монахи Київської лаври подарили москвинському цареві Миколі 5 мільйонів золотих рублів на воєнні справи імперії. Спогади Агапія Гончаренка видав у Львові вірний друг Івана Франка. Микола Павлик. П'ять мільйонів золотих рублів вижебрали на Боже українці, монахи Київської лаври вижебрали у побожних українських селян і побожно далі катові. України, імператори московиті пожертвували, щоб здравствувала Москва, тюрма, ключ від якої зберігається в імператора. де Декюстін, Росія в 1739 році. 1917 році 4 мільйони українців було в Московської царської армії. Вони зі зброєю в руках охороняли мотузку нашої матері України, щоб вона була грека православна. О, золота київська лавра, безпросвітньо темні твої богомольці. Щоб могла між українцями отриматися грецька ортодоксія, треба українців обманювати, кажучи їм, що православ'я то рідна українська національна справа. І треба їм біля ківотів ректи, що, наприклад, монахи київських монастирів. Це просвітителя народу, оборонці державної України, учителя моралі, проповідники національної свідомості, так обманюючи українців, можна їх тримати в безпросвітої темряві рабської побожності. Вони, побожні раби, не знатимуть, чи їх розіп'яттям добита Тарас Шевченка. Вони спатимуть у рабській побожності, навіть тоді, коли їм їхній син каже. Німі підлі раби заснули, мов свиня в калюжі в своїй неволі. Де ж наймичка? На прощу в Київ пішла Гана піду помолюся усім святим. Ха-ха-ха. У Київ, та й знову вернуся в вашу хату, як приймати. Поки маю силу, трудитимусь. трудитимусь. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, нанялася носить воду. Бо грошей не стало <laughs> на малівстві Варварії. Чесно працюєте по рабському побожно, но ну, острадна українська жінка намічка. Вона прийшла в Київ, не спочила. Білі кісках щемить, відрами воду носить. Заробила гроші і віддала монахам Києва Печерської лаври. Монахи Києва Печерської лаври, обвішані хрестами, лицеміри! які стоять молитовно перед церковними золотими ідолами, навколішки ходять з кружками, гроші на Боже збирають. Їм українська жінка гайма намечка дає на молівстві Варварі. Ображаєте рідну церкву, православних монахів, архимандритів і радіаконів рідну українську національну віру в Дажбога, але Вселенка відроджує. Звіть його уже пророкам, примітівам, шарлатанам, неукам. Усе, що він пише, то видумки обман. Не він пише. Пише Агапій Гончаренко, мене в Києва Печерську лавру і працівні канцелярії київського митрополіта Філарета. У книзі Споминки. Едмонтон, 1965 рік, видавництво Славута, що київські монахи. Їли ввечері, що називається чай пити, поросята і карасята всякого манеру, над, надзівані і надчинені риби, і гасили тлусті їди всякими пуншами, слівняками, оробиновками, малиновками всіх. назвисків не перекарив, в шкапах, де одежа, там робила ліжка. І часто я бачив там зачинених жінок, що монахи держали по тижнях в своїх келях для похоті. Що це за святощі? На що і за що добре працюєте люд в мирі? Даєте монахам гроші на п'ятство і блудодійство. <laughs> Петро Великий, скасувавши жінський монастир, через улицю од Лаври плакав, подивившись на незлечену лічбу дитячих головах в підвалах що монахи з монашками рождали байстрюків дітей і вбивали їх. Кривавий кат України, монарх московиті Олександр у Київ приїхав. Оглянув воз'єднання України і Московіті. І тоді Из царского кабінету дали бриллиантовый орден святого Андрея Первозванова з бриллиантовой звездою, митрополиту Філарету і митру казначею Лавру, отцу Ігнатію. Де свята правда і милость? Монархат! Діамантами оздобов митрополита Ката, души, побожних православних українців. За що? За 5 мільйонів рублів срібла і золото, які були київськими монастирями, дані в Кримську війну цареві Миколаєві, на трату генералам війну, пише на сторінці 6 Гапі Гончаренко. За розголошення цієї правди він, Олександр Гончаренко, Агапі Гончаренко був у Константинополі арештований московським консулом Черняєвим і мав бути в Кайданах привезено кораблі Олег в Московиті. Та він втік. І 112 років тому прибув до Америки, рятуючи своє життя. Він у споминах на сторінці 6 пише: В Атенах я молився Богові в храмі Юпітера Олімпійського, в другій в храмі Мінерви, втретє в храмі Партенон. Так чимало буде для мене чому учитися, що я часу не мав ні на які другі перебенді. Праведний блудний сину Агапі Гончаренка, коли у Греції молився чи учився у храмах до християнської Греції, не появлялася в тебе думка, чому в християнській Греції до християнських храми вівтарі письмена стати бої збережені. Тобто збережена грецька дохристиянська національна культура, чому в Україні Росії українська дохристиянська національна культура безпощадно знищена. Ні, в тебе такої думки не було, бо ти був звичайно збунтованим рабом, який все життя шукав у грека православі святої правди і вмер її не знайшовши. Ти, облудний сину, не знав священих законів духовної волі. Ти не знав, що хрестителі України Руси наказували нищити всі письмена духовної волі, національної незалежності, пам'ятники рідної культури і потім окрадених киян. Робити побожними рабами про православ'я Грецької церкви не тільки в Україні Русі хрестителями було довершені такі злочини. Еспанський єпископ Ланда під час хрещення Мехіки Юкатану видав наказ нищити всі письмена мехіканські, нищити велику їхню національну культуру і охрещених мехіканів робити побожними <laughs> рабами Латинської церкви. Мехікани були щасливіші, як українці. Деякі мехіканські дохристиянські письмена чудом урятувалися, і вони сьогодні у європейських і американських музеях мають велику цінність і славлять високосамобутню дохристиянську культуру Мехіки. 132 ви будете наражені на питання, не говоріть мені про релігію. Це було давно, більше як тисячі літ тому. І про це не варто згадувати. Виходь, не говорить нам про українську державу. Це було давно, і про це не варто згадувати. В Баторині москвинські банди Петра І, українських немовлят, батьки, яких полягли під оборонними мурами, з колися брали заново, розбивали їхні голови об мури, кидали в вогонь.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 988 році мечем і вогнем були діти матері юнаки і цнотливі юнк-юнки, загнані у хвилі Дніпра. Шамани розпусної Візантії, вимахуючи підстриженими київськими хвостами, кропилами. Шамани розпусної Візантії, вимахуючи підстриженими київськими хвостами, кропилами окропили Україну Русь, відвертали українців русичів від їхньої батьківської рідної віри і навертали їх на грецьку ортодоксію. Це було давно. І про це не варто згадувати. Грязь Москви! Варшавське сміття! Яке дбає про спасіння своєї душоньки, темної і обивательської, має коротку пам'ять тому, що воно без національної моралі. Ми ронвісти, люди великої душі народної, ми кажемо, нічого нам не забуде. Ми не зітремо з пам'яті своєї страждань народу нашого. Ми ніколи ніде не простимо давніми і сучасним майбутнім катам України. 133. Ви будете наражені на питання. Рунвіра це добра справа, але її треба ширити в Україні, а не на еміграції. Хіба українці на еміграції не здібні жити для доброї справи? Хіба українці на еміграції вважаються тільки юрбою, яка жила справами шлунку, справами асиміляції? Хіба вона не здібна готуватися духовно і тілесно до творення української духовної революції, яка має мету створення могутньої української держави? 134 ви будете наражені на питання. Ідіть геть! Від мене з рунвірою. Віра справа приватна, ніхто нікому не має права вказувати, як і в що він має вірити. Я був здивований, почувши щось подібне від жида, який мені пояснів, що він між чужинцями ширить філософію, що релігія справа приватного, сам він вір... визнавець віри Мойсеєва і гордиться, що батько його виховав у дусі юдаїзма. Віра правдива віра, тобто рунвіра, душа народу, духовне і телесне обличчя народу. Достойний син відчуває в крові. Він обожнюючи її сам себе збагачує духовістю і величі рідних предків. Деморалізована людина, учень філозофії нігілізму, на віру дивиться, як на гріш, ковбасу, горілку, тому він каже, що справа віри, справа приватна. Бути українцем і не мати рун і належати до інтернаціональної секти. До секти людей, які загубили зв'язок між собою і предками своїми, і казати, що віра приватна справа, значить не соромиться проповідувати ниці душі своєї. 135. Ви будете наражені на питання. Я українець, вірую в Біблію. А ви ні, ви безбожники. Мені не потрібна ваша рідна українська національна віра. Я не визнаю даж Бога. Добре, біблійники, вір у Біблію, але вір по-мудрому, а не по-глупому. Вір, що біблійний Господь Саот, Бог Ізраїля. В лапках Єремія, Лава, 16, станція 9. Коли Саваот, Бог Ізраїля, значить він для а українець. Хочеш бути достойною людиною, то нехай не буде в тебе чужого Бога. І щоб ти не поклонявся перед чужоземним Богом. Лапка в псальмі 80. Глава псальми, глава 81, станція 9. Служив рідному. Даж Богу, даж Бог всюди сущий і єдиносущий Господь України і Руси. Коли князь твій, або княгиня твоя, або коли брат твій, або син твій, чи дочка твоя, чи жона серця твого, чи приятель твій любий, як душа твоя, та буде підмовляти тебе, тайком говорячи, нумо, будемо служити богам народів, що навкруги вас близько до тебе. <laughs> Чи далека від тебе, то не приставай на волю його і не слухай його. П'ята книга Моїсея, глава 13, станція 6, 10. Від наруги, обороняючи даж Бога, рідну предківську духовність, ти от того князя, от ту княгиню, от того рідного брата чи пророка або сновідця. П'ята книга Мойсея, глава 13. Мусиш вбити! І рука твоя буде перва на страту його, а потім рука всього люду. І ось ти цим робом викорніш, викоріниш зло між вас. 136 Біблія вчить, що є рідна духовність. І є чужда духовність. І тому для жидів Саваот рідний, а даж Бог чужий, безвартісний ідол. І тому для українців даж Бог рідний, а Саваот чужий, безвартісний ідол. Кожна мати, мати але тільки рідна мати, правдива мати, між нею і її живе свята тайна людської вічності. Той, хто каже, що він українець, йому не потрібна рідної української національної віри, той сам собі не потрібний. Хто не потрібний сам собі, той нікому не потрібний. 137 ви будете наражені на питання. Ви комуністи, бо ви християни. Кожна думаюча людина знає, що коли б не було християнізму, то не було б комунізму. Не буддизм, не шинтуїзм, не гіндуїзм, не мусульманізм, а християнізм народив комунізм. Миронвісти нічого спільного не маємо ні з християнським комунізмом, ні з комуністичним християнством. Ми проти того, щоб комунізм продовжував соціальні ідеали первісного християнізму. Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, проповідуючи комунізм, твердили, що вони здійснюють соціальні доктрини інтернаціонального християнізму. Вони рекли. Хіба християнство не боролося теж проти приватної власності, проти шлюбу, проти держави? Хіба воно не проповідувало замість цього благодійність і жебратство, безшлюбність і в мертвіні плоті, монастирське життя і церкву? Лапка. Маніфест комуністичної партії Маркс Енгельс. Хіба комуністи в Україні говорили, що Христос був першим комуністом? бо він виступав проти приватної власності і казав, що скоріше верблюд пролізе через вушка голки, чим багатий потрапить до Царства Небесного. Хіба колгосп не жебратство, не умертвіння плоті, не модерне комуністичне монастирське життя, комунізм, спадщина християнізму юдейської інтернаціональної секти. 138 ви будете наражені на питання. Ми українці християни. У нас все своє. І нам руйновіра не потрібна. Ми хочемо жити по-старому, так як наші батьки жили. Ні, не живіть так, як жили ваші батьки. Ваші батьки ходили у ярмах. І що ж у вас, брати, чужовіри, все своє? Грецька кадила, кропила, грецька служба Божа. Написана грекам Іоанном Златоустим, грецькі різи, сорочки, догми, канони, ікони, на яких за грецьким іконописним стилем зображені греки, жиди латини і їхні символи. Що ж у вас, брати чужовіри, все своє, жидівські заповіді, жидівський порок Моїсей, Святощі, привезені з берегів Йорданію, Атосу, були папські, писання рабинів Єзекієла, Ездри, писання жидів, євангелістів, мудрування пап римських, патріархів візантійських. Що ж у вас, брати, чужовіри, все своє? Думка хвилювання? З вашою думкою, наприклад, папа римський не рахується. Він ваших єпископських синодів не визнає. Церкві ваші не ваші. Ви їх побудували. За тяжко вами запрацьовано гроші. Ви ними тішитеся, як наївні діти. Обманлива радість. Ваші церкви записані як матеріальна власність папи римського. А що ж папа римський визнає? Він визнає ті гроші який ви йому посилаєте, і визнає, що ви його духовні раби, Овече стада рутенів. 139 ми, українці, змарнували 10 століть. Ми 10 століть покірно стояли на колінах перед зайшлими греко-жидівсько-латинськими богами. Богами! Та ж у християнізмі один Бог. Ні, святі можуть бути названі богами, митрополит Ларіон Огієнка, цитати святого Іоанна Дамаскіна. Очевидно, що людям духовно Богом, людям, які мають мало розвинене мислі, ронвіра не підходить. Їм ліпше жити в убогості духовній. І тому вони кажуть, хай вже буде так, як є, не знати, де правда і що з того вийде. Їм чужовір'я дорого не тому, що вони його люблять, а тому, що всяка новина викликає у їх побоювання, настороження, недовір'я, розгублення. Вони не здібні розуміти, що християнізм не корисний для тих, які живуть у рабстві. Є дядьки отечества чужого, які кажуть, що можна жити і без віри, але були, але були гроші. Можна, можна жити і без розуму, аби були гроші, але той, хто хто має розуму, хоч і має гроші, своїми грішми не розпоряджається, але той, хто не має рунвіри, будучи українцем, сам своєю душою не розпоряджається. 140. віра там, де життя. Немає віри, немає життя. Є вчені, дуже вчені. Ті титуловані вчені, які перевчилися, кажуть, що вони ні во що не вірять. Ми в вчені, Щоб ні во що не вірити, треба мати віру ні во що не вірити. Їхня віра, що віра не потрібна. Вчить їх визнавати віру, що віра не потрібна. Ті, що вірять, що віра не потрібна. віруючи, але їхня духовна пристрасть має малу температуру. Ті, що кажуть, що Ронвіра була, її завжди буде між українцями, вважаються людьми, які діють на користь чужовір'я. Вони прагнуть між українцями устійнити думку, що ронвіра безкорисна. Вона, мовляв, все була, і все ми жили в неволі. Вона і тепер є, і ми живемо в неволі. Отже, захоплення ронвірою безкорисне. 141 духовна незалежність була і тоді, коли Україна Русь славилася волею і могутністю. Рідна віра була силою і хитрістю вирвана з душі народу. І замість неї була насаджена чужа візантійська ортодоксія. Душа народу, поневолена чужовірям, не мала права мати своєї віри. Душа народу після тисячолітнього блукання між чужими вівтарями. Рве кайдане чужовір'я, вертається сама до себе, відроджує рідну українську національну віру правдиву. 142 правдива віра не та, яка народ з неволі випроваджує, а не та, яка народ у неволю запровадила перетворила народ у бездержавних тутешніх православних чи тутешніх колгоспників. Греки мали слушність, ширячи в Україні думку, що грецьке православ'я віра правдива. Очевидно, вона для них не тільки правдива, а й корисна. Вона їх в Україні поробила духовними автократами, а нас духовними рабами. 143 ви будете наражені на питання. От ви йдете до Селенка, а як Селенка не стане, куди ж ви підете? Відповідь: той, хто йде до Селенка, не йде до Селенка, а йде сам до себе, щоб бути собою, щоб собі пізнати свої духовні сили і щоб жодній чужій силі не поклонятися. Селенка нікому не каже, будь Селенком. Ні. Він кожному каже, будь сам собою. Ти, внук наш Божий, не поклоняйся чужим богам. Дорогі мої побратими і посестри, прийде час, і всі ми помремо. І всі ми смертні, але поки ми живемо, ми будемо всюди ширити науку Ронвіри. Внуки і правнуки наші знатимуть, що ми не змарнували життя свого. 44. Ми народжені. Взоруватися на сусідів, мовляв, може і нам створити українську інтерпретацію християнізму. Таку, як це створили греки, німці, англійці, римляни і повністю підпорядкували християнізм державно-творчим інтересам українського народу. Ні, ми бачимо на перестарілих вівтарях греко-латинського християнізму. Гасне вогонь віри. Немає нових хрестоносців, які б його своєю кров'ю підтримали. Лишилися торгівці, які до Христа говорять мовою грошей. Де гроші говорять, там правда мовчить, душа маліє, вогонь гасне. Жертовні святищі християнізму переносяться до музеїв. І москвинський комунізм втратив довіри в трудящих. Він став технічною і мілітарною базою замкнутої касти москвинських великодержавних шовіністів. 145. та Перестаріли догми і канони греко-латинського християнізму не можуть зцілити наймодерніші електронічні машини. І не наша українська справа їх зцілювати. Треба зібрати все зло докупи. Воно, як гадя, розповзлося по українських розсварених греко-католицьких і греко-православних та українських Москви на комуністичних комітетах. О, як багато гадя! Його треба спалити, бо воно живиться тілом і душею українського народу. 146-те я їсть Божий, посланий до мого народу духом предків. Моє життя не моє, вони власність народу мого, мої мислі, мої натхнення, мої інтуїції синхронізовані з колом космічного буття, від якого залежить і доля земної планети, і вібрація мислення її неспокійних жителів. І коли мій народ тепер або в прийдешнє століття відчує моє бачення глибини, глибинами душі своєї. І він не тільки духовно оновиться, і спрямує мислення людства на шлях творення нової цивілізації, нової ритмики духовного життя. Моє життя не моє, воно є власністю народу мого. Воно дихає диханням рідної української національної віри. 147. Рунвіра філософія української національної свідомості, філософія самопізнання і самоутвердження української духовності, в ній великі душевні пориви народу, дух чину, дух пристрасті, дух волі і вольовості. Рунвіра наука, яка вчить самостійно осмислювати розвиток національної мислі, національних почувань. Рунвіра плекає новий тип української людини. Людини духовної волі, самодисципліни, самовідповідальності, самопроявлення і самотве. Родовіра не тільки дає українцям волю мислення, мислення, а й культуру мислення. Не тільки дає українцям національну свідомість, а й культуру, величну шляхетність національної свідомості. Не тільки творить українця вольовим, а й дає йому культуру вольовості врівноваженою, натхненою, спритною, передбачливою. Рунвіра втілює в собі українське мистецтво, створене народом впродовж тязі тисячоліть, обряд і природу народу, його історію. 148 Рунвіра не догма, але вона збудована на вічних основах життя. Вона вчить, що тільки рідна віра рідна, тільки рідні, родичі рідні, тільки рідна, вітчизна рідна, Рунвіра самобутнє проявлення телесного і духовного я народу українського. Той, хто виступає проти родвіри, той свідомо чи несвідомо виступає проти утвердження української національної свідомості. Родвіра наука, яка дає українцеві волю проявляти свої таланти. Той, хто виступає проти родвіри, той свідомо чи несвідомо хоче, щоб українськими талантами розпоряджалися чужі люди і цим збіднювали духовний світ народу українського. 149. Рунвіра очищає душу українську від арабських звичок, манер, прикмет, очищає українську душу від почуттів меншої вартості, гнучко щинства, угодовства. Той, хто виступає проти рунвіри, той хоче свідомо чи несвідомо, щоб українська душа була в'ярблена комплексом меншої вартості. Рунвіра наука, яка вчить українців достойно відстоювати свою національну честь. Рунвіра священний притулок для українських душ, які перенесли найбільші страждання і не втратили ні особистої, ні національної гідності. 150 та рунвіра наука, яка охоплює всі животворні артерії життя українського. І тому і не можна вважати суто релігійною, тобто церковною рунвіра духов майбутнім народу українського, грунвіра, віра світла, краси волі, загадки, болю, величності, доцільності. Рунвіра покликана виховувати всюди і завжди українські покоління в рунвірі, щоб вони були українцями по походженню і по вірі. І заснови такої філозофії життя самопостане між українцями єдність, підвищується національна температура самоутвердження ні в католицизмі, який є духовним виявом романської психіки, ні в греко-ортодоксії, яка є духовним виявом грецької психіки. Ні в москвинському комунізмі, який є духовним виявом москвинської психіки, немає зерен української національної свідомості і бути не може тому, що ці ізми, добрі вони чи зли, створені чужинцями не для слави і волі України. І той українець, який у цих ізмах шукає порятунку для України, той нагадує ту людину, яка сидить у в'язниці, нарікає на своє невільниче життя і тримає у своїй руці ключ від цієї в'язниці. Сто п'ятдесят перша Ронвіра Дар Дажбожий, в якому приявлені мудрість краса і могутність народу українського. Рунвіра українська духовна сила, яка не підпорядковується чужим духовним силам. Рунвіра самобутнє українське розуміння єдиного і всюдисущого Бога. І хай святиться ім'я його даш Бог. Жодні чужі релігії, філософії, і їхні проповідники не мають сили знищити родовіри тому, що законом природи утверджена щоб із зерна дуба ріс дуб, щоб із зерна пшениці росла пшениця, щоб вівця родила ягня, щоб в орлиному гнізді родилися орли, щоб із духовного зерна людини української родилася всесвітня велична українська духовність, ім'я якої, якій рідна українська національна віра. 152 нація, яка не має своєї рідної, незалежно від чужих сил духовості, не є нацією, і цю істину знають японці, жиди, індуси, араби, москвини, англійці, німці, французи та інші мудрі народи. І між українцями цю істину знаємо ми, ронвісти, внуки Дажбожі. І за ними готові йти на муки і своїм священним чином освітити шлях для прийдешних поколінь народу українського. Шлюз.